par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis un kārtējās labās ziņas. Un šajā reizē labās ziņas ir kopā ar Vinetu Skuiņu. Uh, Labvakar! Labvakar! Un jārunā gan būs ļoti tuvu šeit iekšā, tā lai visi var dzirdēt, ļoti, ļoti tuvu. Ja, ja runā, es rādu šobrīd, cik tuvu patiesībā ir jārunā, lai visi labi varētu dzirdēt. <laughs> Eh, Vinets Kuiņa, zinātņu doktora valodniece, okupācijas muzeja vadošā pētniece. Eh, un pieļauju, ka ir vēl daudz visādi eh, tituli un amati, <laughs> kas ir, bet man likās, ka viena no interesantām lietām ir tieši pie, eh, pieminēt šo bārda un nebārda um, eh, izgudrotāju, ja nemaldos, ja? Nē, akciju, gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens. Izveidotāji, izgudrotāji, ja? Izgudrotāji, tā jau ir pasaulē, ah. citās rietumvalstīs populāra akcija, un organ, viena, Būs no, viena no šīs akcijas organizatoriem es esmu. Aha, skaidrs. Un kā, kā nonācāt pie šī tā, eh, pie šī darbiņa, ja tā varētu teikt? Tas jau, vai tas ir oficiāls darbs kaut kādā ziņā, vai, vai tas tomēr tāds brīvprātībā? Paldies par jautājumu, tas ir brīvprātīgs darbs. Akcija notiek caur gadu, eh, cilvēki sūta savus uh, pamanījumus, pamanītos vārdus, nevārdus un kandidātus spārnotajam uh, teicienam. Uh, silta gan uh, pa pastu Rīgas Latviešu biedrību šai akcijai, gan e-pastā gada vārds at inbox.lv. Un tas nozīmē, ka vēl joprojām cilvēki var sūtīt, un, un Jā, kas protams, to lai zina? Līdz pat uh, katra nākamā gada uh, pirmajām nedēļām ir iesūtīšanas termiņš. Un uh, var padalīties, kas ir tāds pašai palicis atmiņā kā interesantākais? Uh, paliek atmiņā. Uh, e, Pieļau, kad ir daudzas lietas, e, tas vienkārši uh, iespējams kaut kas ne no šī gada vai pagājušā jā, gada, bet kopumā, kas ir bijis jā, tāds no spilgtākais? gadiem nu, man uh, paliek atmiņā tie vārdi, kur sākotnēji šķiet neiespējami latviešu valodā, bet laika gaitā tie ieietas valodā un bez tiem pat nevaram iedomāties savu, savu dzīvi. Nu, piemēram, glābēja silīta, sākotnēji cilvēki lietoja vārdu baby box vai arī uh, Uh, lietotne aplikācijas vietā. Aha. Jā, arī stā, staidzināt suni, kas uh, šķita, nu, galīgi latviešu valodas sistēmai ne, nu, nepieņemami, bet uh, nu, tagad tiek lietots. Un pat ļoti normāli tiek uztverts bez kādām problēmām, man šķiet jā, vismaz. Jā, un tas ir normāls process, kad jo biežāk šo vārdu lietosim, jo uh, um, vārds arī ar laiku um, mm, ieietas kā pašsaprotamība. Varbūt tās, jā, uzsākot šo tēmu, varētu varbūt tās nedaudz attīstīt to, kā, kā veidojas kādi jauni vārdi sabiedrībā, valodā. Tā skaitā, nu, nevis tā skaitā, bet pamatā jau mēs šeit runāsim par latviešu valodu. Nu, latviešu valoda ir ļoti bagāta valoda ar ļoti plašām vārdarināšanas iespējām un uh, novēroju, ka latviešiem patīk darināt uh, vārdus un arī latviskot, jo, piemēram, runājot par nelokāmajiem vārdiem, latvieši uh, parasti tomēr pieliek arī galotni, lai šo vārdu var locīt, jo latviešu valoda ir lokāmā valoda, nu, un tā ir cilvēku jaunrada. Bet tā mhm. jaunrade rodas eh, no citām valodām aizņemoties kaut ko, vai, vai kā tā jaunrade valodā notiek, jo, manuprāt, eh, mums īpaši mēdījos uzsver to, kad mūsu valoda mainās līdz ar agrāk tā bija Krievu valoda, tagad ļoti spēcīga angļu valoda ietekmē, vēl ir bijušas arī vācu un droši vien citas valodas. Eh, protams, ka citas valodas eh, kontakta situācijā ietekmē. Eh, ja, tas ir jebkurā pasaules valstī. Tas nav tikai Latvijā un ne tikai par latviešu valodu. Kontaktu valodas ietekmē. Mhm. Un mhm. arī svešvārdi bagātina valodu, bet tas, ka, teiksim, angļu valodas ietekmē Daudz cilvēku domā, ka ja viņi paņems angļu vārdu un pieliks latviešu valodas galotni, ka tas jau ir pietiekami, bet nu, tā tas nav. Mums ir ļoti, kā jau es minēju, bagāta valoda un mēs varam atrast uh, savā valodā adekvātus bet, bet eh, vārdus. to tādi eh, valodnieki, kā jūs to varat izdarīt, <laughs> jo es tā vismaz pie sevis domāju, it īpaši tajā brīdī, kad es atgriezos atpakaļ uz Latviju, tad man bija milzīgs pat stresi jāsaka dažu brīdi mēģinot izteikties, jo nebūtu netik viegli nācās un kur nu vēl izgudrot jaunus vārdus. Nu, bet tam jau nav jābūt pašmērķim jaunu vārdu izgudrošanai. Ne, nu eh, tieši tā. Bet, eh, atklāt sakot, uh, Eh, lielākie jauno vārdu izgudrotāji ir terminologi, kuri ir konkrētās nozars pārstāvi, nevis paši valodnieki. Tas arī ir Aha. novērots laika gaitā. Eh, inženieri, piemēram, <laughs> ļoti izceļas ar, ar latviskojumiem un ar, arī ar veiksmīgiem latviskojumiem. Tāpat arī datorzinātņu pārstāvi. Un, ehm, jā, nu ne viss ir iegājies valodā, runājot par datoriem, bet arī tas pats vārds dators, taču sākotnēji lietoja kompjuters, bet tagad reti, kurš vispār, tas jau gandrīz tā kā arhaismas kom kompjuters, <laughs> nu, ir pilnīgi, tiesi, jā. jā, <laughs> nu tā tas arī viss notiek, un, un es gribu teikt, ka jauno vārdu izskatrošanai jau nav jābūt uh, Eh, pašmērķim. Nu, neviens nesēž un, un nedomā pie sevis, nu, tagad man vajag izgudrot kādu Nē, nu, varbūt pilnīgi jaunu sēž, vārdu. Mēs jau <laughs> ne. nenovērojam <laughs> visus cilvēkus, bet, eh, jā, nu, respektīvi, ideālā gadījumā būtu tā, ja mēs jau paredzam, ka kāda reālī ienāks valodā, ka tomēr terminologi jau ir sagatavoti un nevis novēloti pied, piedāvā šo terminu, tad, kad ir iegājies jau angļu ekvivalents ar latviešu galotni, par ko mēs neesam apmierināti, jo nu, gal galā mums pašiem ir savu valodu un, un, eh, un latviešu valoda eh, ir spējīga. Bet, eh, bet kamēr, kamēr pieslēdzas terminologi, tikmēr varbūt jā, nu, tās, mēs tā drusku kropļojam. <laughs> jā, viņa darbam būtu jābūt uh, situācija apsteidzošam darbam, nevis novēlotam. Nu tā vēlēsim viņiem šo, <laughs> nu, jā. šo visu. Tieši tā, tieši tā, bet eh, kā jūs skatāties tādā gadījumā uz to situāciju, ko, manuprāt, īpaši sabiedriskajā transportā, kad mēs aizējam un um, braucam sabiedriskajā transportā, un tas, ko novērējam, vismaz es esmu novērojis, kad jaunieši ļoti aktīvi pat izmanto visādas anglicismus, Jā, angļu valodas ietekme ir jebkurā valstī, un tas ir pilnīgi, nu, tā, tā ir viena no globaliz globalizācijas blaknēm, un mēs dzīvojam pašlaik ļoti intensīvā globalizācijas laikmetā. Es domāju, ka šeit būtu darbs pirmām kārtām ģimenei, otrām kārtām skolai, bet, nu, labā ziņa – <laughs> angļu valoda ir tāda, ka uh, Latvijā nedzīvo uh, liels skaits angļu valodīgo cilvēku, bet uh, kas rada nu, zināmas problēmas ir sabiedrības divvalodība latviešu un krievu valodā. Jo Latvijā Aha. dzīvo, uh, nu, jāsaka, uh, Nu, īpats, liels īpatsvars cilvēku, kur pamatā izmanto krievu valodu. Un ko šajā gadījumā var darīt? jo tā ir eh, jau mm, mm, mm, bezmaz vai jāsaka mūžīgā problēma mums, nu tādā... Nu, kopš cara nu, laikiem. Nu, kopš, ko, <laughs> <laughs> jā, jā, kad pāris sākās, gadsimti. nu, jā, kad sākās rusifikācija, agresīva rusifikācija, nu, ko, ko var darīt? Nu, latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, nu, jārunā latviski ar, Jā. ar mūsu citautiešiem, jo viņi jau ir apguvuši eh, valodu tagad jau Citautieši bērni jau no bērndāras, viņi jau pierod pie latviešu valodas vidas un vienkārši, nu jābeidz, Uh, uzturēt to sabiedrības divvalodību, jābeidz pielāgoties Krievu valodā runājošajiem. Nu, šeit ir jautājums par nācijas mugurkaulu. Mēs esam valsts nācija, mēs pat esam oficiālos dokumentos uh, nosaukti mm -hmm. latvieši mm -hmm. kā valsts mm -hmm. nācija. Uh, nu tad ir jāsāk arī uzvesties kā valsts nācijai. E, un iespējams, Lietojot ka tā... savu valodu. Jā, un iespējams, ka tā ir tā tēma, par kuru vajadzētu tādā gadījumā arī parunāties, kā tad, kā tad šo uzvesties kā valsts nācijai un kā lietot savu valodu brīvi un bez aizspriedumiem un bez automāti, bez mazvērtības kompleksiem un, un, un nepārslēgties tik līdz dzirdu kādu akcentu vai man, Jā. man jāatzīst vēl šodien. Es pats uh, iegāju vienā kafēnīcā un uh, lai apēstu pusdienas un priekšā bija indietis un es pārslēdzos uz angļu valodu, jo uh, mēģināju latvisku, mani neustvēru, un es domāju, nu jā, <laughs> un tā tas notiek, un es domāju, ka es neesmu vienīgais, e, kuram tā notiek, un pārējos es dažus vēl citus e, dzirdēju ienākam, un pilnīgi identiski pārslēdzās uzreiz uz angļu valodu, un, un no. Nu. tā it kā tas būtu pašsaprotami. Mm. Jā, nu mūsu nācija ir eh, tāda ļoti toleranta pret uh, citautiešiem, bet uh, tolerance neizpaužas pašiem pret uh, savu uh, valodu un pret savu uh, identitāti. Nu, būtībā tā ir pāri darīšana sev pašiem ar to toleranci pārmērīgo. Un uh, otrs ir, nu, cilvēki ir aizmirsuši, ka, nu, acīm redzot, ir aizmirsuši, ka padomju <laughs> laiks sen jau ir beidzies. <laughs> Nu, nu, jau 33 gadus mēs dzīvojam uh, Eh, nu, valstī, kas ir atguvusi savu suverenitāti. Un, um, respektīvi, laiks ir beidzies, bet domāšana e, eh, galvās ne visiem ir beigusies, kā padomi laikā. Jo padomi laikā tiešām bija situācijas, kad varēja arī pie baltajiem lāčiem nokļūt. Jā. Ja <laughs> pārāk uzsvēra latviešu valodas lietojumu. Bet tagad tas viss ir beidzies, nu, tad uh, arī ar savu lingvistisko uzvedību vajadzētu liecināt to, ka mēs visi saprotam, ka padomi savienības, eh, padomi savienība ir izjukusi. Jā, bet eh, es tā domāju, labs ir, mēs tā saprotam, kad ir beidzies šis periods, ir, ir jau 33 gadi kā neatkarīga valsts, bet nu valoda jau nu, tā ir kaut kas, man liekas, drusku dabiskāks tikai par tādu ģeopolitiskām izmaiņām, un līdz ar to nu, tu lieto to valodu, kurā tu ērtāk jūties, un tagad eh, vienkārši pieprasīt pāriet, nu, nu, nu kā, vai mēs varam to kaut kā tikai ar likumiem vien noregulēt? Nu, nevar taču, vai Kuriem ne? pieprasīt pāriet, latviešiem vai vai krievu valodīgajiem, vai jebkuram citam, ne, ne, likumi ir, bet, bet ar to jau nepietiek, lai, lai tā pārēja notiek, lai arī izmainītos, lai man vismaz tāda sajūta ir, kad nu, mēs runājam, runājam mm, par to, kad vajadzētu, tagad skolas, um, mm, kad teikt, atsakas no krievu valodas mācīšanas un, un visādas tādas lietas, bet, eh, bet, bet Tur jau kaut kam citam ir jānotiek, mentāli e, kaut kādā kultūras ziņā kaut kam citam man šķiet ir jānotiek, lai tā pārsaliekšanās un Jā, būtu iespēja attīstīties tai valodai. Paša, e, nu, pirmām kārtām attīstīt savu pašapziņu e, un lepnumu par savu valodu. Uh, Un uh, otrs, es gribu teikt, ka valoda jau neatrodas izolēta. Uh, tā jau nav, nu, teiksim, tā kā neatrodas kolbā vai mēģinē. Valoda atrodas sabiedrībā, un sabiedrība ir konkrētajā valstī. Un, nu, un uh, to lieto, nu, respektīvi, uh, ir gan šis socioloģiskais aspekts, gan lingvistiskais. To sauc par sociolingvistisku skatījumu uz, uz valodu. Un, uh, jā. Un kā celt uh, latviešu valodas pašapziņu? Uh, ceļot uh, latviešu valodas runātāju pašapziņu. Un kā to darīt? ja es zinātu šo recepti. <laughs> nu, nu jā, jo e, es jau ar speciāli tā provokatīvi iz, izaicinoši, jo tas jau šķiet, ka, nu jā, mēs visi saprotam, bet nenotiek kaut kādu iemeslu dēļ. Par to varbūt nu, es tās pat... Es nezinu, pat... Nu man notiek. Nu jā, bet uh, viens cilvēks un, varbūt un tāpēc, droši vien daudzi citi. Attālu rados man igauņa. <laughs> Ah, <laughs> skaidrs, skaidrs. <coughs> Paturpināsim šo tēmu jau pēc mazas muzikālas pauzītes. Radījum arī klausītāji, ja jūs vēlaties iesaistīties šajā sarunā, uzdot jautājumus lingvistei un okupācijas muzeja vadošajai pētniecei, tad droši rakstiet īziņas uz telefonu numuru 266 77 7272 vai zvaniet ēterā uz studiju 67 969 131 un varbūt tās arī jūs varat uzdot sev interesējošo jautājumu un mēģināt dabūt arī atbildi. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs. Labvakar, labvakar, eh, rādījumā arī klausītāji šeit es, eh, Pristers Jānis, un kopā ar mani šajā vakarā ir zinātņu doktore, valodniece, okupācijas muzeja vadošā pētniece, Vinete Skoiņa un sociāla lingviste. Eh, vēl viens aspekts, kas netika sākotnēji pieminēts, bet kas, manuprāt, ir gana būtisks runājot tieši par šīm valodniecīskajām uh, um, nu, peripētijām, kas ir mūsu, tas ir latviešu valodas saistībā uh, notiek. Un, nu, jā, varbūt tās uh, tad paturpinot to tēmu un, un man pat ir grūti tā līdz galam noformulēt to jautājumu, un vēl jau grūtāk ir dabūt arī atbildes, jo tās jau nav tik vienkārši atrodamas, eh, nu, šeit eh, sakarā ar latviešu valodas tādu pašapziņas celšanu vai cilvēku, kur runā latviešu valodā pašapziņas eh, celšanu. Un tāpēc gribu uzdot jautājumu tieši par to, okupācijas perioda ietekmi uz latviešu valodu un par uh, valod, krievu valodas pieprasīšanu darba kontekstā, īpaši jauniešu vidū un visām šīm lietām? Jā, valodas un varas attiecības ir vienmēr ļoti būtiskas un tātad, kā jau iepriekš minēja, valoda neatrodas izolētā vidē, tā atrodas noteikti kādā uh, arī nu, ģeopolitiskā um, areālā. Un uh, va, vara vienmēr valodu ir gribējusi izmantot savām vajadzībām. Un, kā zināms, uh, padomju savienībā nu, Krievu valoda tika uh, pasniegta kā nu, cilvēkus vienojošā uh, valoda, kā internacionālā valoda, Um, nu, dažādi epitēti tika veltīti mm, krievu valodai. Lielās brāļu tautas valoda, vecākā brāļa valoda un tā tālāk. Un um, kā jau mēs vienojāmies, tātad <laughs> sen jau dzīvojam neatkarīgā valstī, e, padomju savienība, paldies Dievam, ir izjukusi. Un, eh, jā, totalitārisms ir, ir beidzies. Tagad, Bet tas iespējas ir palicis Jā, vēl. cilvēku domāšanā, diemžēl, padomju savienība vēl mazliet dzīvo, un viņi, kā viņi to rāda, viņi to rāda uh, Latvijā, kas ir valsts ar vienu valsts valodu, uh, Eh, pieprasot krievu valodu darba tirgū, piemēram. Nu, šobrīd nu, tādi kliedzošākie fakti, ko var arī saukt, nu, kas visdrīzāk arī ir lingvistiskā diskriminācija, ir piemēram eh, medicīnas iestādēs, kur eh, jaunajiem ārstiem, kuri jau sāk savu darbu, atnāk pacienti kuras, starp citu, ir bilingvālās skolas um, aptuveni tas vecums, kad ir jau absolvējuši ar saviem bērniem, un uh, pieprasa uh, jaunajam ārstam, ka viņam ir jāzina arī nu, vienas, uh, nu, viena no Latvijā mm, esošajām svešvalodām, no nu, krievu, nu, krievu valoda ir jāprot. Nu, un jaunie ārsti, kas prot um, bez savas dzimtās latviešu valodas, vēl angļu, vācu, iespējams vēl spāņu vai, vai vēl kādu citu valodu saskars ar šo diskriminējošo situāciju, kad viņiem uh, tomēr joprojām ir jāuzvedas tā, kā viņi it kā dzīvotu padomju savienībā. Un, uh, nu, no, nu, jā. Un, jā, un ko var darīt šajā, šajā ziņā? Uh, nu, ir jau darīts šobrīd, jāsaka, nu, uh, <sighs> laime lielā nelaimē, traģēdijā ir uh, uh, Krievijas karš Ukrainā, kas beidzot cilvēkiem lika paskatīties, ā, jā, tiešām Latvijā diskriminē eh, latviski runājošos, nevis, nevis ir kāda cita situācija. Cilvēki beidzot ir ieraudzījuši, uh, ka eh, Krievu valoda tā nav tikai uh, uh, viena no cilvēku bagātībām, uh, kā, mhm. kā mēdz teikt, ka katra valoda ir bagātība. Krievu valoda ir arī politisks instruments. Un uh, nu, ļoti strauji pašlaik, lai mm, neļautu uh, nu, agresīvai kaimiņu valstī ietekmēt uh, Latvijas iekšpolitisko situāciju ir mainīt vairāk likumu, arī pacientu tiesība aizsardzības likums. Uh, Kas, un, uh, jā, mhm. arī. Mhm. Un arī citi likumi. Uh, runājot tieši par medicīnas iestādēm, uh, nu, kas būtu jādara, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir tam, lai pietiekamā skaitā tiktu sagatavoti tulki, kas, kā es dzirdēju, pašlaik netiek darīts, bet uh, tulki no Krievu, Krievu latviešu valodas tulki. Mums ir dažādi citu valodu mm -hmm. tulki, mhm, bet mhm. tiešām, ja mēs vēlamies slimnīcās, lai jaunajiem ārstiem, latviski runājošajiem, nu arī tie var būt ar no, no citām valstīm cilvēki, kas ir apguvuši valsts valodu, bet neprot krievu valodu, mediķi, lai viņi netiktu diskriminēti, ir vajadzīga šāda tulku palīdzība, bet šobrīd Latvija tam nav sagatavota. Respektīvi likums, uh, likuma grozījumi ir, bet nav Eh, nav šobrīd praktiskā saga. Nu, bet, eh, un jā, to visu tas, pamanījām tas tikai aizdara. tad, kad, eh, kad jau bija traģēdija Ukrainā notikusi un kad sapratām, nav viss līdz galam kārtībā. Ne. Nu, līdz tam izlikās, ka nu, viss jau palielam nu, ir <laughs> man, man personīgi, kā zinātniecei, nekas neizlikās. Es jau sen par, par to rakstu. Uh, Um, vismaz gadus 15 un vairāk par šo jautājumu, bet uh, viena liela daļa, jā, izlikās, ka viss ir bijis kārtībā, un nu jau es gribu teikt, jā, ka karš, Krievijas karš Ukrainā deva drosmi daudziem uh, izteikties par to, ka jā, tiešām, un piekrist tiešām, uh, ka Latvijā diskriminē latviešu valodu. Lūk. Lūk vai ne? Bet eh, vēl viens jautājums, kas man mm. šķiet arī ir gana interesants un varbūt tās šo fenomenu varētu nedaudz kaut kā uh, aprakstīt un paskaidrot, kā nākas, kad nu, latviešiem ir tendence pārsliekties uz otru valodu, ja viņi jūt, kad, eh, nezinu, akcents vai grūtāk ir izteikties un uh, un viņi zina, kad viņi var, vai tā būtu Krieva vai Angļu, nav jau tikai, kad Krievu valodā vai nepārslēdzamies. E, kā, Jā. kā šo skaidro vispār? No kurienes tas nāk? Un... Nu, ir e, dažādi kultūra tipoloģija modeļi, un latvieši piedar, nu, vienā no modeļiem, latvieši piedar pie mm, lineāri aktīvajām nācijām, kuras visu dara secīgi, kurām ir raksturīga tolerants. Pretstats latviešiem ir o, e, tie paši krievi, kas ir daudz uh, uh, impulsīvāki, emocionālāki. Uh, jā, uh, nu ir šī nu, nācija, nu, saskara. Bet, Vienkārši latviešiem būtu jāmaina savu uh, vairāk. Tie, tie, kas joprojām nespēja savu toleranci pārvarēt, būtu jāmaina uh, sava uh, uzvedība. Un jāpadomā, kādos apstākļos mēs dzīvojam, jānolaižas uz zemes. Uh, un jāpaskatās, kā viņi patiesībā sazinās ar cilvēkiem, eh, kuru izglītībai latviešu valodā gan Latvijas valsts, gan Ziemeļvalsts, gan, gan, gan nu, daudz citi startautiskie fondi ir veltījuši miljardiem līdzekļus, lai mūsu citautieši apgūtu latviešu valodu. Un būtībā sanāk, ka šie līdzekļi ir izlieti zemē ja, ja mēs neizmantojam šīs citautiešu latviešu valodas prasmes, un ir jāpalīdz, jā, jā, nu, ir varbūt lēnāk sākotnēji jārunā. Un, uh, un, protams, ka nu, citautieši paši mm, man pētījumu ietvaros ir pat uh, izteikuši nožēlu, ka viņi labprāt gribētu runāt latviski, bet uh, latvieši dzirdot uh, uh akcentu, ka, ka nav gluži tāds kā no viņu dzimtas. <laughs> nav tik ideāla latviešu valoda, uzreiz jau pielāgojas un lauzās citā valodā. Bet tas nozīmē, to visu mēs skaidrojam tikai ar tādu tolerances, kaut kādu paaugstinātu jūtību, Jā. atvērtību vai... Nu, ir, ir ļoti augsta tolerance, jā, ir uh, pielāgošanās, nu un, protams, arī tas padomi laika iespējas. Pa, uh, la, ilgie gadi okupētajā Latvijā. Nu, kas principā Jā. izdarīja tā, ka mēs liela daļa vismaz noteikta paudze, paudzes jā. runāja brīvi pat uh, Krievu valodā. Jā, pat bija sabalansētie bilingvi, jā, vienlīdz labi gandrīz runāja, jo Krievu valoda jau mm, vienai paudzē jau mm, sākās no pirmās klases, un tas mekānisms, kā iemācīt Krievu valodu, kā uh, piespiest iemīlēt Krievu valodu uh, ar, arī ar, ar dažādiem uh, nu, utilitāriem paņēmieniem, kā teiksim, paaugstinājums karjerā, uh, tur labāka izglītība, lielāka alga un tā tālāk, respektīvi uh, motivēt apgūt Krievu valodu pat tajā laikā m, okupētajā Latvijā nemaz nevajadzēja. To visu izdarīja vara. Uh, nu, konkrētā okupācijas vara to, mhm. to paveica. Un, uh, nu jā, Nu jā, bet es tā pie sevis tagad domāju, um, un viens no argumentiem, kāpēc arī mēs esam tik ļoti varbūt tās, es nezinu, pat apdāvināt varbūt uz valodām, um, arī, sakarā jā. ar to, ka mēs esam tik mazi, iekļauti vienmēr kaut kur, tagad lielā Eiropa un mūsu konkurētas spēja, visi šie, jā. Um, kā teikt, diskursi, kas arī tiek apvīt ap mūsu valodu un tās spēju, uh, izdzīvot vai pastāvēt. Jaunākais Eirobarometra pētījums liecina, ka uh, Krievu valodu vidēji Eiropas Savienībā prot uh, 3% Eiropas Savienības iedzīvotāji, bet uh, īpatsvars Latvijā 22 reizes pārsniedz vidējo īpatsvaru Eiropas Savienībā. Mēs pat no Baltijas valstīm esam pirmajā vietā pēc krievu valodas pratēja īpatsvara, bet arī mums vispār ir raksturīga jā, šī daudzvalodība, arī angļu valodas prasme, vācu valoda mazāk, tagad arī citas, teiksim, spāņu valoda, franču valoda arī. Nu, nāk pamazītiņām iekšā jā, viss tās un, valodas, jo uh, Bet nu, nu, tā ir ar mūsu tāda situācija. Mēs esam galu galā tik mazi un mums, ja nu, mēs, mēs arī bērnies, esam krustcelēs. Krustcelēs, nu, nu jā. Kā dziesmā mazs bērniņš krustcelēs, rotaļājas. Jā, kā eh, roku. Nu, un man izklausas šobrīd tā, ka nu, mēs esam tā kā nu, ne jau vienmēr pēc savas labākās sirds, sirdsapziņas eh, nolikt šādā pozīcijā, kur viens uz otru varbūt tās skatāmies, bolam acis un, un mēģinam kaut kā pielāgoties un mācīties un kuram kā izdodas un, un, un apvainoties vēl uz otru un, un, un tā tālāk. Nu, kad tas viss notiek, eh, man, man vismaz tāds priekšstats šķiet, ka tas nav obligāti tikai kā individuāla izvēle, bet kā tāda um, liela sociāla um, pārvērtība, kas notiek. Tieši valoda apgūst. Tieši valodas ziņā, ziņā jā. Nu jā, Latvijā ir ļoti augsts šīs um, nu jā. daudzvalodības līmenis. Burvīgi. Es domāju, to, par to mēs arī varam tikai priecāties, ka mums ir tāda daudzvalodība. -hmm. Nu, no ka mēs spējam apgūt, runājam? Um, <laughs> Kā lingviste <laughs> jau pūš. um, Es teiktu tā, daudzvalodība jā, bet tad arī, piemēram, igauņu, lietuviešu valodas, bet mums jau ir diezgan sastīndzis tas valodas apgūves modelis, ir tas, nu, tas minimums <laughs> latviešu, krievu, angļu valoda. Un vai, vai tā ir daudzveidība? Es teiktu, nē, ka būtu labi, ja vecāki mācītu saviem bērniem arī uh, nu, orientētu arī uz, piemēram, ziemeļvalstu valo, valodām mm -hmm. un, mhm. un spāņu, kas taču arī ir ļoti, nu, nodara. Nu jā, nu, tur, kur pasauli. vairāk varbūt tās dzīvojas un dodas tie cilvēki, tie, kas ir, piemēram, Islandē vai Norvēģijā strādājuši nu jā, un... Igaunija jau, <laughs> piemēram, ir tāda pati kaimiņu valsts kā Krievija ar ko tad eh, kaimiņu valstis varētu atšķirties, vai ne? Nu jā, un, un, un eh, nu, kāpēc mēs mācā, igauņu nerunājam? Jā, jā, kāpēc uh, krievu valodas vietā mēs igauņu valodu nemācam? Nu, tas arī ir labs jautājums, jā. Nu, es ceru, ka, mm, nu, ka pieaugs. Ka varētu mainīties kaut kas ar šajā ziņā. Un arī poļi, piemēram. Pat ļoti poļu liela valoda. arī valoda jā. un tauta. Jā, Un jā, poļi arī ir paraugs, kā cienīt savu valodu un, un identitāti, piemēram. Un tas laikam no lielumi ir arī uh, atkarīgs, jo no, nu, lielāka arī... tauta, jo, jo vieglāk viņiem ir pastāvēt un cienīt savu valodu un Bet igauņi, piemēram, jau nav pārāk liela tauta, tāpat arī... Mm. Bet tāpēc jau arī nerunā viņa uh, igaunu valodā ārpus Igaunijas. Uh, nē, es domāju, ka igauņi pastāv paši par savu valodu. Ā, tādā ziņā. Mhm. Jā, ka viņiem tā tolerance nu nav tik ļoti... Uh, attīstīta, <laughs> pārspīlēta attīstīta. Un tāpat arī ebreju mm, pašapziņa. Nu, es domāju, ka tas ir piemērs latviešiem, kā mācīties. Lūk. Jā. Pēc muzikālas pauzes esam atpakaļ un tad noslēdzam šo sarunu vēl ar uh, kādām dažām atziņām. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Vēl labās ziņas un saruna ar um, valodnieci, eh, doktoru zinātņu, eh, zinātņu doktori un okupācijas muzeja vadošo pētnieci un sociāli lingvisti un visu, ko citu vēl varētu likt klāt un uzskaitīt visus tos amatus un, un, un, un visu, kas tiek darīts eh, vinetu. Eh, bet eh, šajā noslēgumā gribas tad eh, varbūt tās nedaudz vairāk pievērsties vispirmām kārtām tai pašam ziņai, un mūsu aizkadrā bija saruna par skolām, un, un varbūt tās to tematiku varētu arī drusītni ieskicēt. Jā, protams, runājot par latviešu pašapziņu un, un arī par Latvijā dzīvojošo citautiešu pašapziņu, jo viņi, tagad mēs visi uh, zinām, ka ir mm, skolas, ir mm, nu, pamatā latviešu valodā, tad eh, ļoti liela loma pašapziņas celšanā tieši ir izglītības sistēmai, sākot jau no bērndārziem, skolotājiem būtu jābūt ļoti labi, labi sagatavotiem arī par to, kāda ir Latvijas uh, valodas situācijas specifika, uh, lai skolēniem iemācītu to, ka <laughs> uh, ir jārunā latviski valodas izvēles situācijās, publiskajā telpā. Ģimenē, protams, var runāt jebkurā valodā. Un es arī gribu teikt, ka nekādā gadījumā nekritizēt otra kultūras vai etnisko piedarību, runa ir tieši par valodu, par latviešu valodas izdzīvošanu globalizācijas apstākļos. Un par lietošanu šajā un, gadījumā. Un par tās lietošanu, bet uh, nav runa par citas, cita cilvēka kultūras piedarības apšaubīšanu. Uh, Dievs, kā, nu, tā kā šis ir kristīgais raidījums, uh, Dievs ir uh, katrai tautai uh, devis savu, savu valodu, bet tās tautas, kas dzīvo Latvijā, nu, tām ir jāpielāgojas, nevis otrādi, ka valsts nācija latvieši pielāgojas citām daudzajām tautām, un reāli eh, Latvijā eh, dzīvo eh, 160 <laughs> dažādu eh, tautību cilvēki, nu, nekad šiem 160, šim 60, 160 eh, tautām mēs jā, nepielāgosimies. Jā. Nu, šī ir vienīgā vieta uz pasaules, kur, kur ir mūsu valsts un, un kur mūsu skaistā valoda. Nu jā, jo, jo man liekas, eh, kad nu, tas būtiskais aspekts, par ko uh, Es šādā veidā to nebiju noformulējis priekš sevis, ka tā ir mūsu kaut kāda pašapziņas eh, problemātika attiecībā uz valodu, latviešu valodas lietojumu un pieprasīšanu lietot šo valodu vai uzstāšanu uz to, kad eh, es, es runāju latviski Latvijā un, un es varu uh, to pieprasīt, bet, bet arī tas aspekts, kad mm. nu, mēs esam dažādi un, un, jā. un noniecināt otru tādēļ, ka viņš Nekādā ir... Nekādā gadījumā. Nu, tas jā. Uh, bet... Uh, ļoti laipni un sirsnīgi uzstāt uz uh, savus uz valsts valodas lietojumu. Un jebkurā vietā Latvijā būtu jāspēj iztikt tikai ar latviešu valodu, tā kā tas ir, teiksim, Francijā vai, vai citur. Un tas, ka šeit ir bijusi okupēta valsts, uh, kur dominēja Krievu valoda, tas viss jau ir beidzies, un tam ir jābūt Mm, tam ir jābeidzas arī cilvēku domāšanā. Mm, bet tā ietekme, jā, paliek milzīga vēl joprojām. Nevar zināt, cik gadu aiziritēs, līdz mēs e, varēsim. Bet izglītības sistēma var šeit ļoti Ietekmēt, spēcīgi jā. palīdzēt. Jā, nu. uzlabot situāciju. Būtībā raugāmies uz skolotājiem un uh, palielinām algas skolotājiem, kuri strādā etniski daudzveidīgās klasēs, un tas galīgi nav viegli. Uh, un, un, jā, un kā radio Marijas raidījumā, es gribu teikt, eh, ja cilvēki tiešām uzticēsies Dievam uh, un uh, novērtēs, pie kādas tautas viņi piedar, uh, tad viņi novērtēs arī valodu, kas mums ir dāvāta, kas ir gan kultūras uh, ļoti, ļoti sena kultūras vērtība, bagātība, nenovērtējama bagātība, eh, gan arī nu, vienīgā valsts valoda Latvijā. Tālūk, jāsaka, ar divpalīgu, lai mums tad arī izdodas eh, Jā. saglabāt, nu, novērtēt, atpazīt to vērtību un arī lietot šo vērtību un nevis atstāt tikai trauku skapītie aiz stikliem <laughs> kā tādu Jā. vēsturisku palieku un atcerēties, ka cienīt sevi, un tad arī citi mūs cienīs. Āmen, man gribas Amen. tā teikt. Un, un arī noslēgt šo raidījumu šajā vakarā kopā ar Vinetes Kujiņu eh, sarunā par latviešu valodu. Varbūt tās nedaudz tā pa visu rienu mēs bijām, bet manuprāt eh, ļoti aktuālu un svarīgu tēmu vēlreiz eh, aktualizējām arī priekšrādījumu arī klausītājiem. Paldies par jūsu interesi par valodu. Es domāju, ka mums varbūt tās pat vajadzētu eh, paturpināt vēl kādā reizē eh, kaut kādas lietas eh, aktualizēt eh, vēlreiz. Jā, labprāt. Bet šajā reizē visiem milzīgs paldies un uz tikšanos jau nākošajās labajās ziņās. Paldies! Raidījums labās ziņas par aktuālo